broeders en susters wat die prediking betref, kom ons nou uiteindelik by die tabernakel. Ons het nou al in die begin van die jaar al gesê ons gaan oor die tabernakel 'n reeks preke hou en maar om daarby te kon uitkom, moes ons eers die voorafgaande hoofstukke voor hoofstuk 25 moes ons nagaan om dan werklik te kan verstaan waaroor die tabernakel gaan. So ons gaan nou vandag begin met die uh, reeks oor die tabernakel. Eksodus hoofstuk 25. Nou Eksodus 25 tot 31 handel oor die tabernakel, die verskillende fasette daarvan wat ons moet raak sien. Ek gaan vandag die eerste klompie verse lees uit Psalm eh, uit Eksodus eh, 25 en dan nog net so uit 'n ander hoofstuk ook uit twee ander hoofstukke net so een of twee versies net om die verband, die geheel daarvan te sien. So dit is 'n lang reeks hoofstukke wat alles handel oor die tabernakel wat die Here die volk beveel het om te bou. Ons begin by hoofstuk 25. Ons lees tot vers 22. 25 vers 1 Toe die Here met Moses gespreek en gesê: "Sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring." van elkeen wie se hart hom aandrywe dat jy my offergawe bring. En dit is die offergawe wat van julle kant gebring moet word. Goud en silwer en koper en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe en fyn linne en bokhaar, rooi geverfde ramsvelle en robbevelle en akasiahout, olie vir die kandelaar, speserye vir die salfolie en vir die reukwerk van speserye. Onikstene en stene om in te lê, om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon. Volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby hoort, so moet julle dit maak. Hulle moet dan 'n ark van akasiëhout maak 2.5 L moet sy lengte en 'n ander half L sy breedte en 'n ander half L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne en buite moet jy dit oortrek. En jy moet daaraan 'n goue kraans maak rondom. En giet daarvoor vier goue ringe en sit dit aan sy vier voete vas so dat twee ringe aan die een kant en twee ringe aan die ander kant is en maak draaghoute van akasie hout en trek dit oor met goud en steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark om die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly. Hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarna moet jy in die ark die getuienis sit wat ek aan jou sal gee. Maak ook 'n versoendeksel van suiwer goud. 2 en 'n half L moet sy lengte en 1 en 'n half L sy breedte wees Maak ook twee gerubs van goud. Van drywerk moet jy hulle maak aan die twee ente van die versoendeksel. En maak een gerub aan die een ent en een gerub aan die ander ent uit een stuk. Saam met die versoendeksel moet jy die gerubs maak aan die twee ente. En die gerub moet die vlerke eh, die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskut en hulle aangesigte moet na mekaar toe wees. Die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark. Maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die twee gerubs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. En dan slaan ons so 'n klompie verse oor. Ons gaan na vers 40. 25 vers 40. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. En dan wil ek net uit vers uh Oorsig 26 vers 1 en ook vers 30 lees. Oorsig 26 vers 1 En die tabernakel moet jy van tentdoeke maak van fyn dubbeldraad linne en pers en purperrooi en bloedrooi stowwe met gerubs. As kunstige werk moet jy dit maak. Daar ook vers 30. So moet jy dan die tabernakel oprig volgens die plan wat ek jou op die berg getoon het. En dan gaan ons weer 'n klompie hoofstukke verder, vers hoofstuk 31 en daarso lees ons vers 16. Eksodus 31 vers 16 en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. Dit dan wat ons skriflesing betref, ek lees net ons teksverse wat eintlik al hierdie dinge nou saamvat en dit is in hoofstuk 25 vers 8 en 9. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby hoort, so moet julle dit maak. Voordat ons dan met die preek begin, dit sal goed wees as julle die die sketsie agter op die uh, gemeenteblaadjie net vinnig sal volg dat ek net vinnig verduidelik hoe hierdie tabernakel gelyk het. Jy sal sien daar's 'n 'n 'n heining, omheining reg rondom hierdie tent. Aan die onderkant van daardie skets is die poort of die ingang. Nou voor daardie ingang is dan die plek waar die die volk bymekaar kom. Dan gaan hulle nou deur daardie poort die erf kan ons nou maar sê van hierdie tabernakel binne en hulle bring dan hulle gerf Eh, koring of hulle skaap of wat hulle ook al as offer bring, bring hulle dan vir die vir die eh, priester. En dan berei die priester dan hierdie uh, offer voor. Die uh, dit word op die vuur gesit en dit word geoffer. Jy sal ook sien daai offer wat daar is, daai offer ehm um, plek wat daar is, het vier sulke punte so aan die aan die aan die begin van daardie in die in die vier ente van daardie uh Eh, offerplek. Dan hou die die sondaar wat in sy offer bring, hou in daardie hulle sê horings aan die horings van die altaar vas. Terwyl sy skaapie dan nou geoffer word of sy gerf of wat ook al gebrand word. En terwyl dit dan gebeur, dan doen hy sy sondebelydenis of hy sê dan vir die Here dankie vir een of ander iets wat die Here vir hom gedoen het. So hy het 'n gebed wat hy dan voor die Here hou. As die proses klaar is, dan word daar gestap na die koper uh wasvat. En dan word die hande gewas en dan gaan die priester en die die sondaar wat nou gekom het vir die offer of die die broeder of uh, wat eh, gekom het daarvoor gaan dan weer by die poort uit buitekant toe. Dan kom ons by die tabernakel self. Dit is 'n tent. Binne in daardie tabernakel is daar 'n um, reekofferaltaar Daar is 'n 'n staanlamp met sewe kersse wat brand of sewe ligte wat brand. Daar is ook 'n 'n tafel waarop 'n eh, brode neergesit is. En dan is daar 'n 'n 'n gordyn wat skeiding maak tussen hierdie heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte van hierdie tabernakel. Dis op hierdie prentjie dalk miskien nie heeltemal so duidelik nie. Binne in daardie allerheiligste gedeelte staan dan die ark van die verbond. Uh en op die ark uh is daar dan die twee gerubs. En dan is daar die versoendeksel wat bo op die die ark is en binne in die ark is dan die getuienis uh wat die Here nog vir vir uh, Moses sou gee. Ons weet op die einde dis dan die 10 gebooie en ook dan uh ehm uh, 'n mandel eh, 'n eh, staf van 'n Aaron wat daar binnekant is. Goed, so dit gee vir u so 'n prentjie van hoe hierdie tabernakel dan nou gelyk het. Hou dit maar in gedagte sodat ons verder met hierdie reeks vorder. Broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Elkeen van ons is maar op 'n lewensreis nie waar nie van jou ontvangenis af loop jy maar een of ander paadjie totdat jy by jou sterf oomblik uitkom. Maar dan is daar ook nog 'n lewe daarna. So elkeen van ons is op so 'n lewensreis. En nou is die vraag wat mens vra, wat is nou die belangrikste element of elemente wat nodig is op daardie lewensreis. Wat is die belangrikste? Daai lewensreis self met al sy fasette wat daar is? Of is die eindbestemming van jou lewensreis die belangrikste? In ons teksgedeelte sê die Here ja, daai lewensreis is baie belangrik. En ook die eindbestemming van jou lewensreis is baie belangrik. Maar dalk is die die geselskap wat jy voer jou interaksie met mense en met God tydens daardie lewensreis die meer belangrikste of die mees belangrikste van alles. So elkeen van ons het 'n lewensreis van die moederskoot af reg deur totdat jy sterf, maar ook dan daarna. Elkeen van ons het 'n eindbestemming. Vir ons as gelowiges is die eindbestemming by die Here, né, in die hemel. Maar tussen daardie begin en die einde en die bereiking van daardie einddoel van jou lewensreis is die geselskap waarin jy verkeer en wat jy voer eintlik die mees belangrikste. Nou kom ons kyk hoe die Here dit vir ons verduidelik in hierdie in hierdie hoofstukke wat ons nou gelees het. Hierdie ding van die van die tabernakel. Voordat ek dit nou direk gaan toepas, wil ek nog net nog 'n paar ander voorbeelde noem van reise wat onderneem is. Hierdie gemeente waarin ons behoort. Ons het verlede jaar sy 125ste in gebruikneming van hierdie kerkgebou gevier. Die gemeente is natuurlik baie ouer, né? Nee, ons ander kerkgebou ook gehad, maar hierdie een is spesifiek. En dit het baie aandag daaraan gegee dat mense van buite af kon inkom in deur die poorte van van hierdie kerkgebou binne in die kerk in om nou al vir 125 jaar lank die Here hier te kom ontmoet. Hier waar die Here se woord vir ons oopgemaak word, voorgelees word, verduidelik word, hier waar ons uit die Here se woord uit sing, hier waar ons uit die Here se woord uit bely waar ons die Here dien. Nou al daai dinge het het 'n begin en 'n reis en vertel ons van die geselskap waarin ons verkeer. Ons verkeer in die geselskap van die Here in die eerste plek. Maar dan verkeer ons ook in die geselskap van medegelowiges, medesondaar mense. Mede begenadigde mense mede mense wat deur die Heilige Gees begeester is om tot geloof te kan kom. Kom ons kyk nog na 'n ander voorbeeld. In die begin van die jaar het die gereformeerde kerke in Suid-Afrika in die algemene sinode daar in Potchefstroom bymekaar gekom. Hulle het koppe bymekaar gesit om oor sekere kwessies te praat. Uiteindelik is die vraag daar gevra maar wat wil die Here vir die gereformeerde kerke in hulle lewensreis op pad na hulle eindbestemming sê hoe moet hulle met mekaar gesels? Hoe moet hulle met die wêreld gesels? En uiteindelik het die sinode tot die besef gekom ons as kerke kan nie op 'n ander manier met mekaar en met die wêreld gesels as ons nie eers gehoor het wat God gesels het. Wat God in sy woord sê nie. Hulle sake byvoorbeeld uh, aangeroer hoe moet die teologiese studente opgelei word, die predikante opgelei word? Kan hulle maar aan aan 'n universiteit gaan studeer waar ander godsdienste ook prioriteit te kry? En die antwoord is nee. Ons daai teologiese studente moet opgelei word deur God gestuurde, God geroepte professore wat vir hulle vertel wat sê God in sy woord. Ons kan nie saam met afgode mense in dieselfde teologiese fakulteit werk nie. Ons moet ons eie teologiese skool daar hê waar ons hoor wat God sê op hierdie lewensreis. Het gepraat oor die ampte. Wie mag voorgangers in die gemeente wees? En dan het spesifiek gegaan oor wat is die plek van die vrou dan En weer 'n keer sy haar besluit maak, kom ons gaan terug na die skrif toe, gehoor. Maar wat sê die skrif vir ons? Wat sê God se woord met ander woorde vir ons? So in daai lewensreis van hierdie sinode het dit gegaan ja oor die reis om ons as kerke ons wil by die eindbestemming uitkom en dit is om by die Here te wees. Maar in watter geselskap verkeer ons? verkeer ons in die geselskap waar heidene ook by is en eintlik die toon voer of verkeer ons tussen ons gelowiges en ons gaan hoor wat die Here sê. En so het hulle gepraat oor die samekomste van die gemeentes. Wat mag gesing word? Hierdie keer daar mag gesing word dit wat God in sy woord aan ons geopenbaar het. So ek dink U hoor wat is die beginsel wat elke keer hierso na vore kom op ons lewensreis. Lewensreis is belangrik. Ons is op pad. Ons gaan by daardie eindbestemming uitkom, maar in wiese geselskap verkeer ons? En dan is dit elke keer, ja, ons verkeer in die geselskap van ons medegelowiges, maar ons is ook in hierdie wêreld waar daar nie gelowiges is nie. Maar ons is belangrikste geselskap is dit wat God sê. Wat God gesels, wat God in sy woord vir ons wil meedeel. So dit is die belangrike ding. En dit is die belangrike wat ook hier in hoofstuk 25 Eksodus vers 8 en 9 ook na vore kom. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak dat ek in hulle midde kan woon volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel, die voorbeeld van alles wat daarbey hoort, so moet julle dit maak. En ook in die ander hoofstuk wat ek so net so een of twee versies gelees het, dan elke keer so wil die Here gedien word. So moet ons God se geselskap, God se woord, dit wat God sê op hierdie lewensreis van ons op pad na daardie eindbestemming moet ons elke keer hoor. Hy gee vir ons die antwoord. Ons het ook net op gesing Psalm 148 dat almal saam, die hele wêreld moet saam met ons sing om die Here te loof en te prys, nê? Nee. En ons lees in Openbaring dan ook elke knie sal voor God buig. So ook daardie ongelowige se knie gaan op die eie en ook maar voor God juig en gaan aan hom die eer gee. Ek dink u hoor wat ons nou gesê het. Psalm 81 begin ook laat ons nou die Heer watter Here wat sy volk bevry het deur sy sterkte eer. Of God wat in vers 11 dan sê ek is God en Heer wat die volk bevry het. En God wat dan in vers 12 sê ek gee julle die vrymoedigheid om julle monde te open en met hom te praat en te smeek alles wat wat vir julle op julle hart is. Nou met al hierdie dinge in gedagte. Kom ons kyk weer nou na Eksodus 25. Die Here het in die afgelope 3 maande die volk bevry. Hy het vir hulle kwartels in manna in die woestyn gegee en water en 'n wolkkolom om skaduwee te gee daar in die in die in die, in die son. En bedags was daar as hulle moet trek, is daar 'n eh, 'n eh, ligkolom gelewees. En dan kom die Here nou nadat hy al sy wette en gebooie en die 10 daai 10 gebooie natuurlik vir hulle gegee het en hulle openbaar homself openbaar het as 'n as 'n verterende vuur. Sy hy vir Moses die opdrag En Josua het saam met hom gegaan. Kom die berg op dat ek vir jou nog 'n klompie opdragte kan gee, net vir julle, vir jou. En dan wat is die opdrag wat die Here gee? En hierdie opdrag wat die Here gee, hoofstuk 25 tot by 31 is 'n klomp opdragte wat mens eintlik in die vorm van die syfer 8 kan saamvat. Of andersins dalk miskien kan ons ook sê 'n uh, uurglas. Die ouer mense sal weet wat 'n uurglas is. Dit lyk amper soos 'n syfer 8, né? Is eintlik mos twee tregters. En dan twee tregters wat se punte so na mekaar toe is. Nou 'n 8 is mos ook so uit, mos 'n ronde ding bo en 'n ronde ding onder en dan kom die twee ronde goed hier onder by mekaar uit. 'n 'n eh, eh, uurglas Dis om so die klomp seintjies is daar bo en dan gaan al die seintjies deur daai klein tregtertjie na die onderste holte toe en dan net op draai om dan gebeur weer dieselfde. Nou stel jou daai ding nou voor. God begin die boonste helfte van die bol van daai 8 of van daai uurglas. Begin hy deur vir Moses te sê sê aan die kinders van Israel dat hulle aan my 'n offergawe moet bring van elkeen wie se hart hom aandryf. En dan gee hy 'n lysie van goeder wat nou gegee moet word. Nou offergawe as ek iets opoffer, dan is dit iets wat ek as iets belangriks beskou. Kom ons kyk nou maar na geld. Geld is vir ons almal belangrik, né, nee, want daarmee koop jy vir jou brood en 'n dak oor die kop en so aan. As ek nou van daardie geld vat En ek gee dit weg en dit is weg. Ek het nie meer sê daaroor nie. Dan het ek haar geld geoffer. Dan het daai ding wat vir my so belangrik was, het ek weggegee. En nou sê die Here sê vir elkeen, hulle moet 'n offergawe vir my gee. Soos wat dit in jou hart op aangedrywe is. So daai ding wat hier in jou hart is, daai geld wat vir jou so geweldig belangrik is, jy het hier op jou hart Dit moet jy vir die Here gee. Jy moet dit offer. Wat wil die Here alles hê? Goud, silwer, koper, so die Here begin ook eintlik maar met die geld kan ons maar sê. Maar dan ook pers en purperrooi en bloedrooi materiaal, fyn linne, bokhaar, rooi geverfde ramsvelle, robbevelle, akasiëhout, olie, speserye, onyxstene, skouerkleed uh, iets wat hulle 'n skouerkleed moet kan mee kan maak en 'n borstas en so aan. So die Here gee so 'n hele lang lysie van goeder wat vir ons as mense vreeslik belangrik is wat ek elke dag gebruik. En ek moet my eie hart besluit hoeveel van hierdie geld, hoeveel van hierdie goud en silwer, hoeveel van hierdie materiaal wat ek het gaan ek vir die Here gee. Ons lees later dat die Here vir hulle gesê het hou op met gee. Julle het nou so baie gegee. Ons het nou genoeg. So die volk het met oorgawe het hulle al hierdie goederes uit hulle hart uit vir die Here gegee. En dan sê die Here, hy wil dan hierdie goederes wat hy wat hulle gee as offergawe wil hy gebruik om 'n tabernakel te bou. vir my 'n heiligdom maak. Maar hierdie heiligdom wat jy maak, presies soos wat ek dit vir julle gesê het om te maak. En dan word dit in die volgende stukkie gesê 2.5 L soontoe en 2.5 L daai kant toe en allerlei maats word daar gegee en goud oorgetrek word en so voort. So die Here begin die bol, die boonste bol van die 8 begin hy met 'n opdrag julle moet offergawe gee. Julle moet vir die Here kom gee want die Here wil 'n heiligdom bou waarin hy wil gaan woon. Kom ons kyk na hierdie kerkgebou. Op die einde, die tabernakel was daar gewees, later die tempel, later 'n sinagoge en later nou ons kerkgeboue. Die Here wil hê daar moet kerkgeboue wees, daar moet 'n ruimte wees, 'n plek wees wat hy as 'n heiligdom kan beskou waar hy kan in kom woon. Maar hy wil hê ek en jy moet dit gee. Daai offergawe gee sodat die priesters in staat is of die bouers in staat is om daardie heiligdom te kan bou en dit in stand te hou. Dan sê hy in daardie heiligdom moet daar 'n ark wees en gerubs en tafelbrode en en gaan hy so aan met priesters en die priesters moet sulke klere dra en uit al sy spesifikasies wat hy dan gee. En dan in daai heel laaste hoofstuk wat ons gelees het, dan staan daar en die kinders van Israel moet die Sabbat onderhou deur die Sabbat te vier in hulle geslagte as 'n ewige verbond. En daardie opmerking rondom die Sabbat is weer die onderste gedeelte van die onderste bodjie van 8 van die syfer 8. So die boonste ene begin met Ek as lidmaat gee my offer want die Here wil 'n heiligdom bou waar hy kan woon en eindig dit weer julle met julle sabbate onderhou. Sabbat beteken 'n rusdag, 'n rusdag waar ek saam met die kerk van God bymekaar kom om die Here te loof en te prys, om te dank, om hom te ontmoet. So wat sê hierdie eerste deel van die hoofstukke en die laaste deel van die hoofstuk. Daar moet hy plek wees. Ek moet gee. Die Here wil by ons woon. Ek moet die Sabbat onderhou, ek moet daai rusdag moet ek onderhou. So die bo en onder gaan oor daardie samekoms van God se mense. Maar daar waar die twee bolle van die 8 by mekaar kom of van die uurglas by mekaar kom, is mos nou 'n dun trektertjie, né? 'n Dun pypie wat wat daar deurloop. En in daardie trektertjie staan eintlik vers 8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak sodat ek in hulle midde kan woon. In daai midde woon beteken miskien net eers breed praat nie dat God net hier in die kerkgebou woon nie of net daar in die tabernakel woon nie of net in daardie deeltjie van die allerheiligste gedeelte van die tabernakel nie nee, want God kan mos nie ingeperk word God is mos die almagtige God is mos die een wat daar was nog voordat enigiets anders daar was God is die enigste een wat kan sê ek is Dit is al van voor die tyd en in die tyd en ook na die tyd is is God is, is hy teenwoordig. So dis wat daardie inwoon nie beteken dat ons God in hierdie gebou nou al vir 125 jaar lank wou ingeperk het. Wat dit wel beteken is dat God vir ons wil sê mense En hier nou specifiek vir die Israelite. Julle is nou van Egypte af op pad deur hierdie woestyn na die beloofde land en na julle eindbestemming toe. En ek wil in julle midde woon. Ek wil in julle geselskap verkeer. Ek wil hê daar moet 'n plek wees waar ek met julle kan gesels, maar ook waar julle met my kan gesels. Ek wil 'n plek hê waar julle julle offergawe heen bring. Waar julle my kan ontmoet. Maar waar julle ook kan hoor van al die seëninge wat ek alreeds vir julle gegee het. Waar ek vir julle kan verduidelik van hoe julle verlossing gaan plaasvind. Hoe ek vir julle gaan verduidelik dat daar 'n Christus sou kom. Ons weet hy het alreeds gekom, dat Christus sou kom en dat hy vir al julle sondes gaan betaal, dat hy julle gaan verlos, dat hy julle gaan skoonmaak sodat julle uiteindelik by julle uitbestemming sal kan uitkom. Dis wat daardie in julle midde woon beteken. Kom ons pas dit toe. Ons het nou gepraat van die synode en ons het gepraat van ons eie gemeente. Kom ons pas dit ook op onsself toe ek en jy en almal van ons is op ons lewensreis op pad. Ons gelowiges gelowiges weet wat ons eindbestemming is. Hoe weet ons dit? Ons weet dit uit God se woord. Ons weet dit omdat God in hom in ons midde woon. Ons weet dit omdat ons na daai hierdie gebou toe gekom het waar God se woord verkondig word. Waar God met ons gesels waar God vir ons sê so moet julle julle geloof inrig. So moet die dinge wees van ten opsig van die amptdraers. So moet die dinge wees ten opsig van die opleiding van teologiese studente. So moet die dinge wees van my offerhande wat ek gee. Ek gee nie daardie geld of daardie goed wat ek elke maand gee sommer maar net ag kom ons kyk gou maar hierdie bedrag en ek gee 10 rand. Nie. Ek gee dit uit my hart uit as 'n offergawe aan die Here sodat sy erediens in stand gehou kan word. Sodat daar altyd iemand op die kansel kan staan om die woord te kan verkondig. Sodat daar 'n plek is waar ons die Here kan loof en prys. Sodat ons daar die Here kan kan kan kom ontmoet. En dit is die bedoeling wat die Here het met sy tabernakel. Daar in die middel van die woestyn op pad vir die Israeliete na hulle eindbestemming toe, hulle beloofde land toe. Sê die Here vir hulle: Kom, bou nou so 'n gebou. Daar gaan ek in julle midde woon. En daar gaan ek met julle kan praat en vir julle sê hoe julle moet maak. Hoe hierdie ding werk, waartoe alles heen wys. Al hierdie goeders van die tafel van die toonbrode en die versoendeksels en die geerups en al daai goed, is alles goeders wat wys na Christus wat sou kom wat vir ons sondes gaan sterf en vir ons homself geoffer het sodat ons heilig voor God kan wees en op dié manier dan by ons eindbestemming kan uitkom. So daarom broeders en susters, dit wat u vandag gedoen het om in hierdie kerk gebou by byvoorbeeld by mekaar te kom. En dit wat die broeders en susters wat daar by die huis sit en oor die televisie kan kyk, wat op die manier ook deelneem aan ons erediens. Dit is hoekom die Here gesê het: "Bou vir my 'n tabernakel, want ek wil met julle gesels op daardie reispad. En ek wil vir julle vertel wat julle moet doen. Ek wil vir julle sê die grootheid van my heiligheid, die grootheid van my versoeningswerk wat ek teenoor julle bewys het, was julle vertel van hoe my hand onder julle is, hoe ek julle elke dag dra. Ek wil vir julle ook vertel van die strawwe wat daar is. Ek wil my volle raadsplan vir julle verduidelik. Daar in die tabernakel sodat ons geselsgenote op hierdie pad kan wees na daardie eindbestemming uit. Sien jy hoe groot die Here se liefde is? Hy die almagtige God wat wêreldwyd alomteenwoordig is. Hy verneder homself eintlik om hier tussen ons te kom woon. En op ons vlak in 'n tent te kom woon. Dis wat daai woordjie tabernakel letterlik beteken, 'n tent. Om in 'n tent te kom woon hier by sy mense en om dan hom te verwerdig, eintlik te verneder om met ons sonder mense te kom gesels en vir ons te kom vertel ek het jou so lief dat ek selfs my eie seun vir julle gegee het as offer vir al julle sondes om ons dien daardie Here dan in dankbaarheid omdat hy so pad saam met ons loop en so met ons gesels so met ons praat in sy woord amen